Pilipili umepotea kitambo sana, hatujakuona kwenye game. Ulikuwa wapi? Okay, ah, kwanza nime show yangu ya mwisho kubwa kuifanya eh, nilimleta Eric Omondi nikafanya ilikuwa inaitwa PP Live uh, Comedy Festival ambayo nilifanyia Dodoma. So hiyo ilikuwa ni, ni show yangu ya mwisho. Uh, baada ya hiyo mwaka uliofuata eh, ndio ambao mwaka mama yangu alifariki. Kwa hivyo baada mama yangu kufariki uh, kwa kweli sikuwa sawa kidogo. Uh, kwa hiyo iliumbisha sana kwa sababu ilibeba sana hisia na mostly tunasema mtu yote ambaye anafanya ucheshi, ucheshi kesho kuanzie kwake ndani. Kwa hivyo nimekuwa na hiyo hali ya msongo fulani wa mawazo kama depression fulani kwa ajili ya jambo hilo, na ndio maana nilitulia almost miaka miwili, na katika hiyo miaka miwili nilikuwa nafanya kazi za kiimani kidini kidogo, lakini pia nilijitoa sana kwenye kusaidia watu, kugusa maisha ya watu, kusaidia watu walio wagonjwa, watu ambao hawawezi, kusaidia mayatima, kusaidia watu ambao poteza tumaini na ambao nilizunguka Tanzania nzima kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo ulivyofikia mwaka jana kwa tarehe 19 hivi anafikiri uh, ah, mwezi wa 12 ndio mwezi ambao niliona no, I think now unaweza kurudi na weza kuanza tena, na uh, kuna vitu ambavyo naona kwa siwezi kuacha ikiwemo uh, kusaidia watu. Kwa hivyo baada ya hapo nilisimama tena nikaona basi anyway, hii hali tumwache ah, mama alale, alafu sisi tusimame sasa, tuendelee na maisha uh, kama yalivyokuwa. Ah, kwa hiyo ndio maana sasa hivi wanatumia slogan inaitwa the king is back, mfalme amerudi. Kwa hivyo mostly kikubwa niliumbishwa sana na, na, na msiba wa mama, lakini this time tayari tumesha uh, tumeshashinda. Tasnia ya ucheshi wima unaionaje sasa hivi? asilimia tisini umeona, kama sio mia moja kabisa watu wengi ambao wanafanya comedy kwa kufanya uh, currently kwenye hizi platform mbili kubwa sasa hivi uh, zinazozokana sana, ikiwemo watu baki, kama ikiwemo tu, ni sehemu ya watoto wangu, umeona, ni sehemu ya watu ambao wamekuwepo kwenye show ambazo mimi nilikuwa nafanya uh, katika kipindi kilichopita, watu kama kina Munga, watu kama kina Kisoli, watu kama kina Jill Master, ni watu ambao wametokea kwenye mikono yangu, ndio watu kama kama mwatengeneza uh, na ndio ambao sasa hivi walikuwa nafanya so katika kipindi ambacho mimi uh, nimekuwa nime nje nimeona tumeona wao wakifanya na makomedian wengine wadogo wadogo ambao wameibukia, lakini pia tumeona sasa hivi tuna hali hizo tasnia ambazo zipo mikoani kabisa. Kuna watu wanaitwa Cheka Max wa Kumtwara wana, wanafanya show huko wanafanya vizuri. Kuna watu wanaitwa Uosa wa Morogoro, kuna vijana wengine wa Dodoma kule na, na Mwanza na kwenye wapo Arusha uh, lakini pia Watanzania wameanza sasa kujitokeza kwa hivyo this time Uh, hata kwa nchi yetu ya Tanzania show pekee ina uwezo wa kujaza kama Mlimani City au nyingine. Sasa hivi ni ucheshi, ni comment, umeona eh? Ni changamoto gani unaiona kwenye sanaa ya ucheshi wima? Uh, vijana hawana wana kipaji lakini hawana elimu kuhusu hilo jambo na ndio, ndio maana hata serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliamua ifanye uh, Bagamoyo pawe na chuo cha sanaa, na ndicho ambacho chuo cha chuo kama hicho imetaka vijana wetu pia waende kule. Uh, kipaji peke yake hakitoshi, kumona kipaji peke yake hakitoshi, na itakuwa lazima kuweza kujua. Mimi nakumbuka uh, my time nilivyoanza tu kujua kwamba na, nataka nifanye stand up comedy, nilianza kuingia kwenye mitandao nikauliza who is a stand up comedian, uh, jinsi gani ya kutunga, how to write material Uh, jinsi gani naweza nikajua kwamba huu ni ucheshi? Jinsi gani naweza kujua hii ni comment Uh, nawezaje kufanya comment bila kutukana, bila kuwa na matusi? Umeona, na, nawezaje kufanya na kulinda utamaduni pia? Umeona, nivaeje? Umeona, sasa hivyo ni vitu vyote ambavyo vinahitaji elimu ambavyo vinaenda uh, beyond uh, talent. Pilipili, nini hasa kimekufanya uanzishe lebo ya uchekeshaji? Uh, lebo yangu nataka uh, kila mtu kutoka kila mkoa, kila comedian mkubwa ambaye anafanya vizuri kwenye kila mkoa niweze kuwa na ili eh, uh, ili kuinua ili kuinua tasnia ili kuinua uh, vipaji ili kuwapa vijana maisha, kwa sababu current sasa hivi tunavyozungumzia, kuna kijana wangu ambaye ni msomi sana anaitwa Munga, comedian mkubwa sana sasa hivi, lakini kijana ambaye nilianza naye nilipoenda kufanya show uh, kwa mara ya kwanza Mwanza, ndio huyu Joel Master unayemwona